أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Prošli put smo radili uh, dio, odnosno grupu hadisa, ili dio hadisa od, od uh, Haber Vahid ili Haber Ahad, pa uh, govorili smo o Mešhur Hadisu, navali smo njegove primjere i uh, Mešhur Hadis kod raznih skupina i propis Mešhur Hadisa, a onda nam je ostalo uh, Hadis Aziz i Garib. Rekli smo Hadis da je Mešhur onaj Hadis koji prenosi se u svakom lancu, odnosno u svakoj generaciji, u svakoj tabeki. Tabeki mi ga prenosi u generaciju, mada je nije to prešto generacija. Uh, u svakoj tabli ga prenosi više ravija, ali nije dostigao stepen, više znači oko, oko, oko 3-4 najmanje, ali nije dostigao stepen mutevatir hadisa. Znači nije došao do stepen mutevatir hadisa. E, I o, o Mešhur smo govorili, ovdje njegove primjer, sad nam došao Aziz Garib. Zašto ovo opet da podvuče da, da, da, se izvim? Znači, e, terminologija ova jako bitna da bi se moglo e, baratati ovom oblašću da, da ne bi bili džahili, ne znam se, kad dođe neki od ovih termina i objašnjamo se hadis, a da ti ne znaš čemu se govori, da se provališ, da, da prevodiš to jezički, a u stvari on ima terminološko značenje. Zbog toga, znači, ovo treba prijeći, ovo ima, znači, spomenut će se u ovoj oblasti, spomenut će se u nekoj drugoj oblasti, ova vrsta hadisa, tako da i to se vremenom slegne i postane znanje. Hadis, aziz, znači, vrsta ahad hadisa, na, u arabskom riječi nastavlja riječ aze, jaizu, jauzu, tako dalje, što znači kala ili nedara. Znači, uh, hadis koji je, uh, kojeg ima malo, koji je redak, redak, nadir, redak ili kalil, ima ga jako malo te vrste, i zbog toga je nazvan ovakvim. Znači, hadis koji je redak. Znači, rijetko posu, rijetko ga ima. Odnosno, uh, uh, Terminološki to u stvari hadis kaže la yakilu ruvatuhu an ithnein fi jami tabaqat. Kaže to je hadis koji u svakoj tabaki, u svakoj generaciji ravija se ne prenosi manje od dvojice. U svakoj generaciji treba biti najmanje dvojica onih koji ga prenosi. Može biti više, ali ne smije biti manje. To je hadis aziz. Naša ona primjer toga je da vršimo stanje, nema puno priče oko ovog hadisa, Klasičan hadis je tu, uh, hadis koji bilježi Buharija, bilježi ga Buharija i Muslim uh, u svoja dva sahiha, nama, nama poznat hadis, uh, učili smo ga je je, eh, la yuminu ahadukum, sad spominjali smo ga je la yuminu ahadukum hatta kune habbe lehi min validihi u vodadihi u nasi ajmeju. Niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok ne budem mu ja draži od njegovog oca, od njegovog djeteta i od svih ljudi. A vi znate ono dodate kod Omer, kod Omer, Omer radi Allah, kada je vršio razgovor sa poslanikom sa Osanem, da bude draži od samog sebe. Taj dodatak znate. Uglavnom, nas interes ovaj dio. Ali znači, bilježi ga, prenosi se uh, u mutefeku na alihi od Enesa radijallahu anhu a Buhari od Ebu Hurire. Uglavnom, od Enesa. Znači, ovo navodim primjer az, hadisa Aziza. Znači, najmanji u svakoj tabeku, u svakoj generaciji mora biti dvojica ravija koga ga prenosi. Od Enese ga prenosi je dvojica ravija. Katade i Abdulaziz ibn Suhejbe. A onda od Katade prenose dvojica ravija, a to je Šube i Sa'id, Sa'id ibn Jahan Katan. A od Abdullaza ibn Suhejba dvojica ravija prenose, Ismail ibn Uleje i Abdul Varis. Znači od svakog ravije sljedeći koji prenosi po dvojica prenose. A onda od njih prenose više ravija. I ovo je klasičan primjer ovog vrste hadisa. Uh, a onda stvarno postoje pitanje, pa dobro je li ima ovaj, ima koja knjiga koja sakupuje ova hadisa. Zanimljivo da nema nijedna knjiga nije napisana koja sakupuje ova vrsta hadisa. Zašto nije napisana? Ba pa zato što nije bilo potrebno. Što je jako malo ovih hadisa i nema potrebe da se ova, ova vrsta hadisa izdvaja posebno. Zbog toga nije naučeno. E, tako da nije potrebno zadržao mnogo oko ovog hadisa. Znači nije potrebno zadržao oko njega, oko, o, o, mnogo oko njega e, navođenje primjera i šta su rekli učenjaci. Dovoljno ovo su znamo znači da je minimum dvojca ravija da prenosi u jednoj generaciji. I Kašćan je ovaj primjer ovog hadisa, taj primjer ovog hadisa, znači da, da idemo redom od Asaba prenosi dvojca, od svakog tabine dvojce tabine koje prenosi, prenosi od njih dvojca dalje. Sad idemo u Garib, on je malo bitniji, on je malo zanimljiviji, Hadis Garib. Hadis Garib, eh, jezički znači Garib, eh, nešto što je in, uh, nešto su inferede. Mutferit ba'idan il akaribih. Mutferit znači izdvojen. Ba'idan akaribih znači stran. Garib znači kod nas gura basu, prevodite množina on garib. Stranci. Garib danas znači, uh, garib znači u stvari izdvojen i stran. Naravno, vezano za hadijsku terminologiju, izvojen stran, odmah ti, uh, odmah ti jezički dovode o čemu govori. Hadis, stran, znači, čemu je hadis? Uh, izdvojen stan, izdvojen stan u tome što se izdvojio neki ravija s tim što je došao. Zato je Al-Gharib hadis. I e, Tirmizi često ovaj, a, e, ima mnogo hadisa koje on spomenuo koji su Garib u svom džamiju, pa navede kao je Hasan ili Sahih ili o, Garib min Hagel veđi, navede da je Garib. Što je Garib? Znači, što ga navodi o, o, u ovom, u ovom tekstu, u ovom rivajetu, u ovom lancu prenosilaca, on je Garib. Samo ga navodi se od tog ravija. Šta je terminološki znači? Dari kaže ma jen feridu bi rivajeti i wa, ravim vahid. Kaže, volev fi tabaka. Ono, kaže, u čemu se izdvoji, ono u čemu se izdvoji, jedan ravija u prenošenju, u rivajeti. Kaže, makar u jednoj generaciji. Znači u drugoj generaciji može biti više, ali po jednoj generaciji onda postaje automatski, automatski adis postaje garib. Pa ćemo tu podjelu. Zbog toga nastala podjela. Često učenjaci na ovaj, za ovaj termin garib hadis kažu fert. Fert znači to, znači jedan izdvojen. Znači ime, drugo ime za garib je fert, hadis fert. I to su dva, dva različita termina za, istu, za isti e, terminološki naziv. S tim da neki učenjaci pravi ovdje razliku između gariba i farda. Pa kažu jel, da su jedan, e, e, da, da se za fard kaže, e, za onaj hadis kaže koji je fard mutlak, fard mutlak znači koji čitao liniji lancu prenosilaca uvijek jedan ili jednog prenosi. I to je taj klašan hadis od Omer radi Allah. Ona ide malo binija. To je fard na stvar mutlak. A fard nisbi ili garib nisbi, nisbi znači relativno, djelimično. Znači garib ili fard nisbi znači, u, znači u jednom dijelu lanca prenosa negdje se izvodi sam ga jedna ravija prenosi. A prije toga u, u, u generacijama, u tabaki ravija, u generacijama ravija prenosi ga više i poslije toga više. Pa tako da učinjaci napravili dvije, ovdje dvije vrste jedan naziva je garib mutlak ili uh, uh, ferd mutlak, a ovaj garib nisbi ili ferd nisbi. Na arabskom jeziku naravno. Pa ćemo navesti ta dva primjera. Znači, garib se dijeli na te dvije vrste. Znači, garib mutlak ili ferd mutlak, napiše to znači. Garib, garib znači izdvojen stran, kako znači značenje. E, mutlak znači, mutlak znači apsolutno, znači u, cijel, u, cijel, u, svim, u svim ovim generacijama ravija svega po jedan prenosi. Drugi naziv je za njeg fermutlak. A ova druga vrsta, to je garib nisbi. Nisbi znači relativni, djelimični. Znači, a, znači on je, ta, ta druga vrsta, garib nisbi ili ferd nisbi, znači, a, on ima u, u toku lanca prenosilaca na jednom mjestu desi samo da ga je rave prenosi. A prije toga i poslije toga prenosi ga, ovaj, prenosi ga više, više ravi ako me razumijem, ne znam kako razumijem, ćemo za oba primjer. Za prvi, za garib mutlak. Hadis koji je garib, a koji je, znači, garib u cijelom lancu prenosilaca. To je klasičan primjer ovog hadisa od Omer radijallahu anhu, innam al a'malu bi niyat. A on je fard mutlak ili, ili, ili garib mutlak zbog toga što ga, znači imamo četvoricu ravija sa ashabom e, koji svim tabehena samo oni prenosi jedan na drugo. Prvi je Jahja ibn Sa'id, drugi, drugi Ibrahim Tejmi, treći Alkame i četvrti Omer. Znači ta četiri ravija sve jedan od drugog prenosi. Tek poslije od Jahja ibn Sa'ida poslije se prenosi, kaže, stotinu ravija prenosi. A cijelo vrijeme ovo lancu prenosa, samo jedan od njih prenosi. To, to je zanimljiva, nevratna stvar. A tako, tako bitan, ne. zanimljiv i bitan. Sve po jedan, samo on jedan, niko drugi ne prenosi, osim jedan, on jedan od drug. I zato je zanimljiv ovaj hadis zapamtio. Prvo što je, što je klašan primjer garim hadisa, a druga stvar, uh, druga stvar, znači što je poznat hadis, a na ovakav način je prenesen. I opće je privačen u umetu. Uh, e, navete ga, navete ovaj lanac prenosi lanca. Znači, prenosi Jahja ibn Said an Ibrahim Tejmi an Alkame an Omer. Znači, pet puta odmah zapamtite. Jahja ibn Said Ibrahim Tejmi Alkame, poznate Alkame Tabin, i Omer. Jahja ibn Said Ibrahim Tejmi Alkame, Omer. Ve dalje. Jahja ibn Said Ibrahim. Ibrahim koji? Ibrahim Tejmi. Et Tejmi. Ja. Ibrahim Tejmi. Da još jedno. <laughs> Znači, ovo je klašan primjer tog hadisa. Znači, njega navode učenjaci kao primjer Znači, garib, mutlak ili, ili farb mutlak. Znači, e, e, mutlak, znači, a, apsolutno, znači, e, znači, ima izdvojeno strano, znači, znači kompletnu lancu to. Poslije što ga prenose stotine od ovog zadnjeg javljenja se, inači, to je već gotovo, znači, da, to prenosela više nema. Ja. A ovo ostalo, niče tvorca, sve jedan od samo jedan od prenosi. A tako ja, ka, a tako bitan hadis i, ta, i, i mutefak na lehi hadis, i Bahari muslim, ali tako prenesem do, do onih koji su zabilježili svojim zbirkama. Emir, poviem. Poviem si, وجاء بسعيد وابن ابي تيميه عن النقاص Podľa Loka? I od, od Omera. E, sljedeća, sljedeća vrsta, garib nispi, znači djelimična, djelimični eh, garib ili izdvojeni eh, hadis, djelimično se vraća na tome što znači unutar seneda, znači prenosi se više, a unutar seneda ima na jednom mjestu samo jedan ga prenosi. To je hadis također, bilježi ga Buharija i Muslim. I to, Malik od Zuhrija od Enesa. I ovo je lanac, kakav lanac? Znači, Malik, Zuhri, Enes. Jedan od zlatnih lanaca. Koji imam još zlatni lanac? Malik napija od nome, koji još imamo? Malik, Salim, Ibn Omer. A imamo... Ja. Imamo pet Zuhrija, jedno, još jedno znači. Ma, ti, zašto su ovo, zla, zašto su ovo uh, zlatni lanci? Zato što znači trojica jako kratki, najkraći. A vrh vjerodostojnosti. Znači, to su vrh od imama učenjaka iz oblasti hadisa. I zato je, znači, lahko naučiti, bitno naučiti. Najkraći rivajet, najbitniji rivajet ovaj hadis u njemu je došlo, kaže, hadis je mu tefak na ligi, znači od Malika, od Zuhrija, od Enesa. Ene nebije sallallahu zanem, dehale Mekka, dehale Mekkete, u ala resi mirta. Ušao je u Meku, a njegovoj glavi, na njegovoj glavi je bio mirta, mirta znači šljem, željezni zaštitnik za glavu, prilikom ratu. Kadičku te. Prilikom čega? Prilikom oslobađanja, neki osvajanja, neki. E, gdje se ovdje dešava taj teferut, to je izvojenost od mal, malih od zubija, tu se dešava. Teferut da vidi malih an zubija, tu se dešava taj teferut. Gdje se izvojio. Znači, ne, ne prinosi niko drugi od Zuhrija osim Malika. <clears throat> čak i njegov znači lana prenosila se lako zapamati. An Malik, An Zuhri, An Enes. Još mu te kako nalijeli. E. Kakav je propis ovih hadisa? Propis ovih hadisa, naravno, e, može biti hadis vjerodostojan, može biti dobar, može biti ono dobar od i Hasan i Degajri i tako dalje, može biti daiv, a možda može biti, će može biti izmišljen. Ne navode da može biti izmišljen. Uglavnom navode ovaj hadis kao primjer, znači, vjerodostojnog, dobrog i slabog hadisa. Znači, možete, ovakve vrste hadisa koji se prenesu mogu, mogu biti garib hadisa. E, a inače, pazite, garib hadisa uglavnom prevlađuju slabi hadis. I zato su napisane određene zbirke. Te zbirke se zna da su u njima sakupljeni slabi hadisi. Poput koji hadisa, to koji zbirke, E, Musned Bezara je poznat po tome da u sebi sadrži velik broj garib hadisa. Ta karakterizacija nema garib hadisa što znači da je puno tu slabih hadisa. Jako puno I kad se Bezar iznosi, kad se on izvoji s nekim hadisom, niko drugi ne vidi šta je hadis, znači tu uputi, uputi ga slabio Znači, on se izvoji sa nekim hadisom. Ibn Maži kad se izvoji s nekim hadisom, Ibn Mađe što se izdvojio sa hadisom u odnosu na ostali pet hadijskih zbirka koji su vjerodostojni hadisi i, i oko toga ima razvijela što su otkriti sto hadisa. Sto hadisa koje se izdvojio Ibn Mađe u odnosu na ostale da koje se može reći da, da su vjerodostojni. A ima razvijela oko njihove vjerodostojnosti. Uglavnom, E, znači zbirka u kojoj su uh, uh, kako kaže na kaže na zamletu u džudi znači knjige u kojima izvojena ova vrsta hadisa to je Musnad Bezara i uh, Muadžem od Taberanija Muadžem Ausat srednji ona znači ima Muadžem Savir Muadžem Kebir u tom u tom Muadžemu znači kad dođe neki hadis kad bilježi ga samo bilježi ga samo kaže uh, onaj Taberani su on Muadžem poput kojeg hadisa Merina Jer mnogo smo jedan kinser oko tog hadisa čuli. Koji je hadisa? Oko onog, kad nam je brat došao u, u bistiku, kad smo bili, pa je, pa je nam pričao oko hadisa, stiska kabura. E, da, da će svi biti stisni. Ja, u kamu. Znači, i, i, i, i mu'mini, onaj... Znači, ima stisak i mu'mini. Znači, mu'mini, onaj koji neće imati kaboškog zaba, imaće stisak. Izvojio su u tome tabra. I normalno, odmah od toga disa kaže insaha, tako da kaže. Ako je vjerozostan, ukazuje na to, ako nije vjerozostan, ima slabost u sebi. Ima slabost u sebi. A potvrđuje tako ono što ga mnogi spominje je to što ga šeha Albani cini u redosnim privatnim. A on ima slabost. Pa se onda izvlači isto, ne, ne samo nama, nije prvi šeha Albani, ali drugi. Ali ima slabost u taj hadis. Znači, onda koji je redosna, potvrđuje se taj, potvrđuje se taj propis stiska, znači svako ima stisak. E, knjiga te hoće da Rakutni napisao knjigu Garajb, u nju izvoju Garajb, znači ma, Maksus je ciljio da izvoji, da izvoji hadise koji su Garajb. I drugo se zove Elefrat kada fraz fard znači isto gari bretos znači u kojima nastoj da izvoji te hadisa imamo da, da Ebu Dauda Sipstanija, znači, on je pisao knjigu e, Sunen elefi teferreda bi kulli sunne minha ehl bele. bele. Na e, knjigu tu kaže e, Sunen, znači hadise u kojima se izdvojio E, uh, suneti, znači suneti hadisu koji nas izvojilo, kaže svak, uh, svaka, uh, svaki kraj, sredina, mjesto sa tim hadisom. Znači imam poznate, kaže neki hadis, kaže prednosti ga u šamu, kaže tu, hadis od, od šama, ehlu šama. Ima hadis iz Iraka, izvojili se u, u, u, u Lema i učenjaci, hadis iz šama. Ima takvih hadisa. Vjerojatno ste čuli za te neke hadisa. Poput onog hadisa, telkina, telkin, na kaburu. Zato talkin što skoro prije, ta, talkin je talkin što prije radila, ono, hođa. Kad se ukopa mrtvi, nije on sad kaže, sad se oslabo da hođe kad ne radi više talkin. Nakon, kaže, nakon, nakon što su kopa umrli, ostane hođa na mezar. I kaže njemu, kad te budu pitao, prvo to reci, odgovor, odgovor, ko ti je vjera, ko ti je vjerovijesni, koji je si vjeri, i kako dadnijemo odgovor gotovo. Kažemo odgovor. To je talki. To je došlo u dva hadisa. Ibn Qajim te hadise spomenuo u svojoj knjizi Ar-Ruh. I dao im snagu ovo, ovo, Kajim je pisao tu knjigu jako rano u svojoj onoj prvoj fazi, ona dob, kažem, na znanje, ovako, onako bio, ovako, ona, nije bio eh, na stepenu E, znanja nakon, nakon je bio poslije toga. Pa je tu upravo kod osvrti hadisa, da i slabi hadisa, na koji nije ukazao njihovu slabost, na od njih. Pa su dokazivali neki, kaže, evo, nekaj naravno, u knjizi Ruh, nije ukazao da je slab. Dokazivao je sa njim tu stvar. Da čuje umrli, što je dokazivao s tim hadisom? Da je umrli čuje živog. A, ako, znači, ako umrli čuje živo, umrli čuje živo, ono unutra kabro duša se vratila u tijelo, čuje od odzvoru što, mu, što mu ova šapće, koristit će se naravno, ovaj, u šapće, ovaj, naravno, mada je to jel smiješno sa druge strane, to trikljeno čovjek možda može živjeti u džahilijetu, ne znam, ne zavjerujem, nije ništa, to odođemo, odozvomo hođa šapne i on odgovori pitanje, prošlo, prošlo, sretno, fina, a ja, to na ispitovi naši, onaj, uglavnom, ali taj hadis, zašto ga spominješ? To je, kaže, kaže, ima Mahmed, to je hadis od Ehlu Šama, izdvojili se oni to a ovo, na ovo nije upoznat, znači ono u negativnom smislu. Znači, on se izvojili time i spominje da kao hadis ustali jako slabo, znači to nije uopšte, jako, je, je, znači munker hadis, ispravno da je munker, nije laž, ali je munker. Ima lanas prenosila, međutim jako slabo hadis, izvojili se učenjaci šama u tome. I takvih primjera, takvih hadisa ima. Kaže za neki hadis nešto, pogotovo ako neki hadis bitan za neki propis. I mu hadisi, znači od, od znanja toga da kaže ovo hadise izdvojila ova o, ova sredina, ovo mjesto. U tom hadisu oni ga spominju i s time su došli. I odatle znamo odakle im, ono što kaže, jel, riba z glave smrdi. Od, odatle znamo odakle, znači, dolazi taj problem. E tako i za ove hadise. Uglavnom, znači ovo što smo spomenuli, ovaj, uh, vi znate da uh, Tirmizi, Tirmizi često zna reći za, za mnogi hadise koji spominje u svojom džamiju, kaže, garib min hadal već. Garib min hadal već kaže garib, znači garib stran je sa, sa ovim većom, sa ovim, sa ovim lancem prenosilaca, stran, što nije niko, niko drugi nije navio takav lanc prenosilaca, u drugim nekim knjigama, da je, e, ili da je neko drugi spomenuo taj tekst hadisa sa drugim ravijama, sa drugim lancem prenosilaca, pa ga podrži. I odatle dolazi ta tema, jako krupna ovdje kad govorimo o svojoj hadisu. Kad hadis slab, može podržati slab hadisa kad mogu podržati da je godine stepen, oba su slaba, da podijem stepen dobro, krivatljiv i tako dalje. E, dolazi od ovog. Ako je garib, ako je hadis garib, sam ga spominje jedan, još u njim ima slabosti. To ono što kaže, to ne, ne možeš ga digni da, da, da preživi. To znam, gurni ga još dalje i da ide. Ako hadis ima jedan, prenosi ga i slab je. Drugi ima, prenosi ga od drugoga sava, drugi nas prenosi ga, slab je. Podupir jedno drugi, znači ima tu nešto. Osim ako je jaka slabost ili osim ako je stvar o kojoj govori nešto što je moralo biti toliko rašireno da je nemoguće doći tako slabim hadizma. Poput, poput hadisa koje smo prošli put čitali, da je hadis od motivator, hadisa izgovaranje bismile prije abdesta. I došlo mnoštvo hadisa, mnoštvo rivajita. I kaže, ima mame, svi su slabi rivajita i kaže, ne samo da, nego je munker hadis. Što je munker? Pa to, to spominjanje bismile prije abdesta. Prenoseno toliko vas haba, I toliko su pominjali kako je poslanik sa znači, abdestu i niko nije spominjali bismillah, vjerodozno i I onda ovi dođu i izvoje su u tome. Znači, on to zovu kaže, mesela mima, ta, mima ta umu bihil belva. Znači, pitanje o kojim neće se toliko često dešavalo, i toliko često dešavalo, ta stvar ponavlja, i nijedan hadis vjerodozno nije o tome došao. To odmah ukazuje, ovaj, Hanefis na tome izradili neka pravila svoja fikska. U tome, kad, e, oni, oni su odbijali sahih hadise kad uđu u tim stvarima. Kod Hanefija, po mezebu, oni kad uđe sahih hadis, a znači sahih hadis a nije mu te, mu, nije mu tevatir naziva ga ahad i dođe u toj oblast a sahih vjerodostan Buhari muslimu a dođe u toj oblast nije prenesen drugi a nije poznat hadis kada to nem prihvata ne kada trebalo to još malo malo jači još podebljati dođe s drugim rivajatima da bi zavuzio rabu to je tema za sebe što su nisu radili po tim hadisima uglavnom Znači, imam Tirmizi kad kaže ovdje Garib, kad kaže, imam, e, e, e, kad kaže znači, Tirmizi u svom, svom džamiju, nakon Hadisa, kaže Hada, Hadis Garib, To znači da je slab. Što ga ima? Stran. Ne podupire ga drugi rvaj. Došao je s nečim strani. Ne, neobično nije potrebno drugi. To je odmah doza slabosti. Ne mora ona znači slab je tu hadis. On se kaže garib, no, znači slab, ima u njemu slabost. A ako hoće da ga podeblja, kaže garib, evo, međutim, kaže, rekli su učenjaci, rade, pojde, to je, ti mi često zna već. Kaže, hadis je slab. Wal amel ali. Kaže, hadis je slab, ali se radi po njemu. Čuj, radi po njemu, slab je, hadis slab. Znači, kaže, wal ahlu hin ja'malu nabi. A kaže učenjaci radi po tom hadisu. Što nema drugog hadisa u toj oblasti apsolutno. I bolje rad po slabom hadisu nego tam po nečim mišljenjima i stavovima i tako dalje. Uglavnom to je stvar tumačenja, stvar, eh, stvar tumačenja u smislu da li se, da li je, eh, da li se može uzeti, da li je uzeti bolje kijas ili hadis slab ili se ne uzma ni jedno, ni drugo, ili kombinacija neka. To je sad tema za sebe, znači što se finese. Uglavnom, e, s ovim da završimo, nek smo već uh, spomenuli. Uh, uz ovo ovdje, kad smo već spomenuli, znači da sam spomenuli ovdje dva hadisa, sa lantem pronosilaca i tekst hadisa. Ovo sa Mutefeku na legi, tako? Prvi nema lava malo binjata, ovaj drugi, da je poslanik sallallahu alaihi sallam, dehale meka, ušao u meku, u ala resi, na njegovoj glavi je bio migfer, šljemimo, železimo. Zašto? jedan od drugih sa lance prenosilaca. Prvi smo rekli koji je Jahja ibn Said, an Ibrahim Temi, an Alkame, an Omer. Ovaj drugi smo rekli. Znači ovaj prvi je, znači, uh, Garib, mutlak, znači, znači uh, svi ovi što prenosi jedan od drugog, niko drugi osim njih lance prenosi, se prenosi u generacijama. A ovaj drugi, Garib Nispi, znači dijelimični. Kako An Malik, An, an Zuhri, An Enes. Mm -hmm i spominje ovaj hadis. I tu je se izdvojio ko Malik, on jedini prenosi od Zuhira, niko drugi ne prenosi od Zuhira. I od, a od Malika prenosi mnoštvo ravija. E. A, također, mimo Zuhrija prenosi od Enesa i druge ravije. Znači, gdje se desilo, gdje se desilo taj, taj djelimični e, gurbetluk, da ga ne zovem, od gdje se desio, desio se od Malika kada prenosi od Zuhrija. Dobro. E, tome ćemo sad dodati. Evo ja ću vama spomenuti da ne idem, znači sljedeća oblast nam prešla o tome da pričamo o hadisu koji je makbul i merdu, znači govorimo u osnovi hadis, podjela hadisa na oni koji se prihvata, oni koji se odbacuju. Koji su koji hadis koji se prihvata i koji su oni koji se odbacuju. Znači to napisati po uglavnom, znači sljedeće što ćemo raditi, znači podjela hadisa, haber vahid ili haber ahad, podjela hadisa eh, ahad na onaj koji je makbul, Makbul to znači onaj koji se prihvata. Makbul, ja. I druga vrsta koji je merdud. To je onaj koji se odbacuje. Makbul koji se prihvata kad ima te ređaha sitkul muhberi bihi. Kaže, ono gdje je prevagnulo da je hadis istinit. Propis rada po tom hadisu, kaže, vođubod ihtiđađu bihi wal amel bihi vađive da se sa njim dokazuje i vađive da se radi po njemu. Uh, to je prva sad, koji je makbul, koji je prihvatljiv hadis. Znači, vađive rad, potom vađive dokaziva s tim hadisom, vađive rad tamo. Drugi hadis koji je mrdud, mrdud koji se odbacuje. Kaže, ma lem je te ređah sit kod muhberbihi. Kaže, ono gdje nije prevagnulo da je hadis istinit. Na osnovu čega vidit ćemo to poslije šatu. Kakav je propis rada po tom hadisu? Kaže, la i uhteđ bihi. Ne može se dokazivati sa njim. Ola jeđi dame bihi, niti je obaveza raditi po njemu. S tim da ovaj merdud, makbul, da ovaj merdud, znači ima vrsta koliko hoćete hadisa da se dokazuje. Znači ovaj merdud, znači, ma lem je te rđa, sitku bahver vihi, znači gdje nije prevagnulo da je hadis istinit. Znači, propis rada po njemu la yahtaju bihi ne dokazuje se sa njim i druga stvar la wala yajib am bihi i nije obaveza rada po njemu ova merdut koja hadis koji se odbaci ima i razumaz i vrsta vidimo spomenuti zašto ćemo nešto raz raz vrsta da razumijem šta mu je slabost Makbul hadis koji je vjerodostojan, doći vam poslije, vjerodostojan hadis, odnosno makbul koji je prihvatljiv hadis, makbul znači prihvatljiv, on ima više vrsta. Imamo sahih li dhatihi, sahih li gajrihi, Sahih, Hasan li dhatihi, Hasan li gajrihi. Znači četiri vrste ima. I onda su pomenuti sve četiri vrste. I njihove šartove. Jako su bitne. Znači imamo Sahih li dhatihi, Sahih li gajrihi, Hasan li dhatihi, Hasan li gajrihi. Šta znači li dhatihi, gajrihi? Znači Sahih je sam po sebi, Sahih je na osnovu, druga, Sahih je na osnovu drugih risa. Mm -hmm. Hasan dobar sam po sebi i dobar na osnovu drugih hadisa koji ga podupiru. To su četiri vrste prihvatljivog hadisa. I rad ćemo onima detaljnije. Thank you. E, to nam je kao, znači, to, to ćemo sljedeći put raditi, počet ćemo odmah da pogovorimo o sahih li zati, znači sahih tam o sebi. Prije toga, znači da završimo tematiku današnju, a to je da navedemo još koji hadis. Dosta smo spomenuli dva hadisa sa lancem prenosilaca. Mi hoćemo još, jer mi hoćemo još, jel tako? Hoćemo o lanac prenosilaca, a to je An Malik, An Nafija, An Ibn Omer. Nafija je bio ko? Šta je on bio Ibn Omer? Ptičan je ptičan. Meula, štićenik prevodi kod nas, je Meula ibn Omer. Štićenik, a što znači štićenik? Meula, oslobođeni rob. Dio nekad rob, pa ga oslobodio. Dobro. Znači, an Malik, an Nafija, an ibn Omer. To je, to je naj, bolji, najbolji lanac prenosilaca. No. I kada hadis nađeš od ovog, od ovog lanca, znači to je najvrednice odnije što ima. Ja takvi hadisa ima puno, pa ću spomenuti neki. Uh, Ida ja ahadukum ila al-jum'a falyaktasil. Taj hadis. Kada neko da dođe na džumu, neka se kada hoće da uđe na džumu, neka se okupa. U ovom lancu prenosilaca. Kaže hadis o istom lancu prenosilaca. Neha ne bio sallallahu alaihi wa sallam en yusafer bil Qur'an ila ardi ladul. Kaže zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se putuje sa Qur'anom na zemlju, u zemlju neprijatelja hadis, znači pretekati na legi u ovom lancu prenosilaca. Znači nešto šta znači, nešto šta znači. Šta? El bejiani bil hijar. E, kupac, prodavac ima izbora ma lemjete ferraka, sve dok se tjelesno ne raziđu. Ima nastavku hadisa, bitan je ovaj dio ovdje uh, onda poznati onaj hadis uh, uh, salatul džemaati tefdulu salatul fedzi bi koliko? bi seben va išrine deređe znači namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca 27 deređa u ovom lancu prenosi lancu Znači, no, tako, tako poznati hadisa, nama, nama bliski poznati, a koji dođu ona, i ti naučiš ovaj lan proces, lako da učiš. A imaš ove hadise, kada, e, sad sam ja, mašala, koji je na stepenu hafiza, ili hafima, ili... Ja. Dobro. Zano da znate, znači da ima ti, ti hadis koji nama jako, jako poznati i često baratamo sa njima, govorimo o nekim, nekim njihovim propisima, a, a, a, preneseni su u ovim zlatnom lancu prenosilaca kao što je hadis kaže neha ne bio za katli ni sa osibjan hadis od malika od nafi od mora to sam se zabranio ubijanju ratu ubijanju koga žena i djeci prenesen u motefekom ali prenesen u lancu prenesen i tako dalje nabrani znači zvuti izvojio znači 40 hadisa u, u, samo sa ovim lancem prenosilaca i ovo kad čovjek naučio kaže evo već znam 40 hadisa lanac prenosilaca sve jedna pisa lanca i to u najvredostojniju obliku Dobro, s vami kao Allahumma zbog Jantri Ašar, na Instagram, sa kvrtu je tu bilo. Planirano. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,